Najme o čemu se radi, draga moja braćo? Radi se o takvaluku. Allah te bareke wa ta'ala je tijel s ovom vjerom da ljude odgoji da što manje sultan ima posla. Ova vjera rješava odnos prema Allahu te bareke wa ta'ala i prema njegovoj vjeri tako što će ljudi razumjeti ko je Allah, pobojati se Allaha te bareke wa ta'ala, pobojati se sudnjeg dana, pobojati, pobojati se vatri, pobojati se džehennema i pobjeći Allahu te bareke wa ta'ala tako što će biti daleko od Allahovi zabrana, a blizo Allahovi nagrada i tako zaslužiti Allahu te bareke wa ta'ala zadovoljstvo I na taj način malo će onda sultan posla imati. A sultan je ostane samo na kraju. Ako se ljudi ne poboja Allaha te bareke wa ta'ala. Iako im džehennemska vatra nije ulijela strah u njihove kosti. I ako se ne boje Allahove kazne na dunjaluku prije ahireta, onda sultan djeluje. Ako pređu granice koje Allah te bareke wa ta'ala strogo zabranio da se prekoračavaju, onda sultan ima svoj zadatak da ljude s šerijatom, Allahovim zakonom vrati da im presudi onako kako je Allah odredio da se ljudima sudi, a nikako da ljudi sude po svojim mozgovima, jer će tada definitivno nepreradni biti. Zbog toga je Allah te barekeo ta'ala, kao što ćemo vidjeti uz Allahu te barekeo ta'ala pomoć, u ovom ciklusu hutbi maltene na svakoj stranici kuranskoj rekao ljudima, ljudi, vjernici, o ljudi, o vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu, neka vas takvalu predvodi. U mnogim stvarima, pa kaže Allah te bareke u ta'ala kao uvod, samo da nabacamo nekoliko primjera, a onda ćemo češljati Kur'an i sunnet poslanika, ali i salatu wassalamu da vidimo zašto je Allah te bareke u ta'ala u različitim prilikama, u različitim propisima završavao ajete i rekao bojte se Allaha Đelešanu. Nekada u pogledu, nekada u obliku glagola, neka, nekad u obliku imenice. Allah te bareke u ta'ala ima pravo da govori i njegovo svojstvo je da govori Đelevo Ala i on nam govori govorom koji je muđiza od Allaha tebareke wa ta'ala, nad naravnim govorom koji mora ostaviti traga na nas. Zato, draga moja braćo, plemeni plemeniti ashabi, najbolja generacija koja je zemljom hodila, dovoljno im je bilo da im neko kaže boj se Allaha, odmah sve stane. Mi malo djete govorimo mu stalno žiža, ne diraj ovo, žiža, hoćemo da mu aorta proradi, Hoćemo da mu mozak taj koji nije sazrio i koji još ne zna sin Ademom šta valja, šta ne valja. Hoćemo da mu aortu uđe da je to žiža, da se u to ne smije dirati, da se poboji te topline. A šta je onda sa mu mukellefom? Šta je onda sa onim koji je punoljetan po islamu? Koji je obavezan da se Allahu pokori jer ga je Allah te bareke o ta'ala stvorio? I Allahu Jallahu Ala mora ga obožavati Jallahu Ala. Jer će se njemu vratiti i on će ljudima suditi tarikum fil dženneti o tarikum fil sa'ir i na kunatsa biće skupina za džehennem i skupina za džennet. Molimo Allaha tebareke wa ta'ala da budemo u skupine dženneta. Kaže Allah tebareke wa ta'ala u hutbetu l O vjernici, ja i juhan ledina, amenu, takullah. ittakullaha haqqa tuqatihi. O vjernici, bojte se Allaha želešano. Kako? Onako je, kako bilo? Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pravim vidom bogobojaznosti, najboljom bogobojaznošću. A šta je dokaz da se neko boji Allaha te bareke wa ta'ala? Onako kako je Allah zapovidio, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ I nemojte umrijeti osim kao pravi vjernici. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة او vjernici, to jeste o ljudi, bojte se Allaha, svoga gospodara, koji vas je od jednog čovjeka stvorio. Ja, ejuha, ledina, amenu, taku Allah, wa kulu kaulen sedida, o vjernici, bojte se Allaha, želešanu, i samo istinu govorite. Ja, ejuha, ledina, amenu, taku Allah, wa kulu ma O vjernici, bojte se Allaha i budite sa istinima. Ja ejuha alladina amanu taku Allah, wal tavdur nefsum ma kaddamat ligad, wal taku Allah, inna Allaha habirum bima ta'amalun. Ovdje dva puta bogobojasnost. O vjernici, bojte se Allaha želešanuhu. I neka svako pogleda šta je za zvrt pripremio. I bojte se Allaha, jer je Allah dobro obaviješten onome što vi radite. Ona je takilla jeđa allahu makrža. Urzuku min hajtu la yahtasib. Ako bude bogobojazan, kome ova lekcija bude jasna, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. Wa Urzuku min hajtu la yahtasib. I daće mu Allah para i dunjaluka. Odakle nikako nije Boga sračunati. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Ako se bude Allaha te bareke wa ta'ala bojao, Allah će mu dati da njegovi poslovi olako idu. Allah će njemu, njemu olakšati. Bojte se Allaha jalla šanuhu. وَتَّقُ اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Bojte se Allaha pa će vas Allah podučiti. Biće vam jasno ono što nije jasno intelektualcima. Onima koji imaju napismeno su pametni. a svaki dan, svaki dan do, dokazuju da je pamet mnoge od njih davno napustila. I ja, ejuhal ladina amenu, in tattaku Allahe jeđ'al lekum furqana. O vjernici, ako budete bogobojazni, da će vam Allah tebareke bareke ta'ala da razlikujete istinu od laži. Da će vam furkan Allah tebareke bareke ta'ala. Puno je ajeta i zato ćemo proći čitav Kur'an i gdje god je spomenuta riječ takva, u bilo kojem obliku staćemo kod nje. Da vidimo šta je Allah te bareke wa ta'ala tijelo tu da kaže. Možda ćemo nešto i saznati, a možda nešto nećemo ni saznati. Ali na nama je da se Allah te bareke wa ta'ala pobojimo i da taj rakajik, da to naše srce bude mekano, u pogledu Allaha te bareke wa ta'ala. Kada nam neko kaže, evo ti žene, krv ti u tebi umre često. Evo ti šefa, evo ti policije pred kućom, evo ti se država okačila za vrat. Oni koji nemaju jaku vjeru Allaha te bareke wa ta'ala, trhte im i ruke i noge. Međutim, oni koji se boje Allaha, žele šanuhu, Oni su smireni. I zato poslanik alaih salatu wassalam smiruje najboljeg vjernika posle njega sallallahu alaih wassalam, Ebu Bekra. Kaže mu Ebu Bekr, o Allaho poslaniće, samo ako obore svoje poglede, vidjet će naše noge, naša stopala. Pa ga smiruje poslanik alaih salatu wassalam, pa mu kaže, o Bekr, o Ebu Bekre, ma rejuke, Šta misliš ti o Ebu Bekre? S dvojicom, ma rejkan hnein, Allahu thalithuhuma, šta misliš ti o dvojici s kojima je Allah treći? Smiruje Ebu Bekra, rabi Allahu ta'ala anhu, i zato je Ebu Bekri jednoga dana kazao, ko se bude bojao Allaha te barake o ta'ala, Allah će dati da se njega sve ostalo boji. A ko se bude bojao nekog drugog, Mimo Allaha te bareke wa ta'ala, Allah će ga kazniti da se on svega toga boji. Još jedno. Ko se bude bojao Allaha te bareke wa ta'ala, Allah će učiniti da se njega sve ostalo boji. Najđeš putem, čovjek hoće tamo da izusti nešto i nestane mu iz zuba i jezika. Ne može. A vidiš da je veći od tebe za glavu ali si ti bogobojazan uz Allahu pomoš, pa je Allah utjerao strah u njegovo srce. A onaj ko se bude bojao ljudi ili nečega drugog, mimo Allaha te bareke wa ta'ala, Allah će učiniti da se od svega ostalo boji. Dovoljno je da neka nena kahne i da Ebu Ahmedija ne smije ništa kazati. A kamo ništa drugo, Ko se bude bojao nečega mimo Allaha Đelešanuhu, Allah će učiniti da se on toga boji. El ceza min džinsil amel, jer je nagrada i kazna iz iste vrste. Ako se budeš bojao Allaha, Allah će te učiniti velikim na zemlji. A ako se budeš bojao, bojao stvorenja, onda ćeš biti strašljiviji od brava i od biša. Jedne prilike, jedan šejh koji je dva puta zijaretio u Bosnu, održao je dosta hutbi, pa se jednom vidio da, gla, da sitom narodu u Kuvajtu, koji boluje o šećerne bolesti, plaho nema šta vaziti. Pa jedne prilike rekao, održat ću hutbu i neću ljudima puno pametovati vaziti. Popeo se na mimber, nakon hutbetul hađe, rekao o stanovnici Kuvajta, bojte se Allaha te bareke wa ta'ala, a ti mu jezinu uči i kamen, jer zaista namaz odraća od razrata i od grešenja. Tako kratka hutba, sišao s hutbe, klanjao ljudima, a nakon toga nastupio tabut tema. Ljudi ne znaju šta je ovom tijelo da kaže, šta je tako kratka hutba bila, prije bi po sahatima vazio, a ljudi spavaju. Pa je rekao, o stanovnici Kuvajta, bojte se Allaha tabareke wa ta'ala, pa se prenosi da je mjesec dana oba hutba bila tema i novina i televizije i kahvana i ostali prela, ljudi su jedni govorili kratka, a drugi kažu, jel kratko biti bogabojazan? Jedni su govorili šta je htio da kaže? Zato je poslanik, ali je salatu wasalam, malo govorio, ali je puno na ljude djelovalo. Danas mi puno govorimo, ali na ljude ne djeluje, zato što nema bogobojaznosti, zato što su srca kao stijene ili tvrđi od toga. Šta je to takvaluk, draga moja braćo? Puno je definicija takvaluka, a mi ćemo se zadovoljiti sa dvijema. Kažu islamski učenjaci takvaluk je da izgradiš između sebe i onoga što je Allah zabranio branu ili ogradu ili paravan jednostavno da se odvojiš od onoga što je Allah zabranio takvalukom kako bineš imam i muslim mladić je svoju rodicu zagrlio i tijelo da joj čast uzme pa je ona rekla boj se Allah hoćeš li to čast uzeti i nije trebao nijedan policajer da ga razdvoji od njih Dovoljno je ta riječ bila boj se Allaha da je ostavio odmah na miru. Pa mu je ta dova trebala kada je stijena ili kamen zatvorio pećinu koje su bili. Pa se sva prisjećao dobrog dijela koje ga uradio. Pa se ovaj mladić prisjetio tog dijela. To je uradio radi Allaha te bareke wa ta'ala zato što je on svatio u obdaništu da je Allah ar-raqib, da je Allah te bareke wa ta'ala onaj koji nadgleda i koji je o svemu obaviješten i dovoljno je da mu se samo spomene ime Allah i da njegovo srce zatreperi, to je u stvari osobina mu'mina, kako kaže Allah tebareke wa ta'ala innama mu'minune ledine i da zukir Allah uveđilet kulubuhum u ida tulijete alejhim ajatuhu zadethum imana u ala rabbihim je teokelun. Zaista su mu'mini, da vidimo mu'mini, Oni kada se samo Allah spomeni, nije njihova srca zatreperi. A kada se uče Allahu i ajeti, to im iman povećava. I na Allaha te bareke od se oslanjaju. A šta je onda kada kažemo, boj se Allaha, znači nešto se je desilo. Pa kada bi ti Iblis kazao, boj se Allaha, moraš promijeniti boju na svom licu. Moraš promijeniti položaj u kojem sjediš. Moraš shvatiti da se nešto veliko desilo i ne smije ništa da izađe iz tvojih usta osim da kažeš Allahumme dja'alni minal muttaqin gospodaru moj daj da budem od bogobojazni. A druga definicija je da je takvaluk izrušavanje onoga što je Allah te bareke o ta'ala naredio i ostavljanje onoga što je Allah te bareke o ta'ala zabranio. Pa krećemo i ulazimo u Allahu čitanku, u Kur'an, da vidimo zašto je Allah Tebareke wa ta'ala toliko puta spomenuo takvaluku Kur'anu. Nije to slučajno, nego da se ljudi odgoje Allaha radi, pa da sultan nema posla. Nije Allah objavio šarijat kako danas ljudi misle da je to neki nesa, nepodnošljiv zakon koji samo prolijeva krv i koji rastavlja i koji ubija. Šarijat nije došao s tim A to ima u šarijatu zato kada ne može takvaluk riješiti. Ali zato u islamu ima prvo takvaluk. Da ljude odgojimo, da svoja srca odgojimo. Da se Allaha te bareke u otala na svakom koraku pojimo. I zato je kazao poslanik alaih salatu wasalam Ittaqillaha hajtuma kuntum. I boj se Allaha, ittaqillaha hajtuma kunt. I boj se Allaha gdje god budeš. U svakoj prilici, u svakoj situaciji, Moraš biti bogobojazan da se to vidi u tvom govoru, u tvom pričanju, u tvom djelu, u tvom svakodnevnom životu, na kraju krajeva da se to vidi u tvojim ibadetima. Jesi li bogobojazan ili si onako zbunjen i izgubljen kao što je slučaj da, sa današnjim mnogima koji se pripisuju islamu i muslimanima. Sura Bakara. Medijska sura koja je najduža sura u Koranu, odma U prvim ajetima sura Elif Lam Mim Allah tebareke ve ta'ala upućuje na bogobojaznost pa kaže uzvišeni ba'da ubu billahi mine shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Thalike il kitabu La rajbe fi Hudan lil muttaqin Elif Lam Mim Ovo je knjiga u koju nema ni jedan sumnje Ovo je knjiga u kojoj ne smije biti sumnje u pogled ove knjige. La lajbe fi hudelil mutaqin. Ovo je knjiga u kojoj nema sumlje. Ona je uputa za bogobojazne. Prava knjiga i pravi vjernici i to dvoje može zajedno. I zbog toga, ako čovjek, ako hoćemo da čovjeka provjerimo, da vidimo da li je mu tepija, stavimo Kur'an pred njega. Kaže jedan brat išao da se ženi. Pa danas ima puno papagajsanja kako mi hoćemo islam i kako volimo čitav islam. Pa došao toj svojoj suženici i on šta je god kaže da traži od nje, ona kaže samo Kur'an i sunnet. Maša Allah, evlija pred kijametom. Pa on kaže, draga ženo, jesi ti svjesna šta govoriš, kaže, i te kako? Pa dobro, živa bila, šta misliš? O trećem ajetu sure nisa? kaže, šta si to rekao? Pa treći ajet sure nisa, da vidim to Kur'an i sunnet, jesi ti to razumila, živa bila? A kaže, šta to i tamo? Pa otvori u prijevod, ako ne znaš na arapskom. Pa kada je otvorila, oči joj se dobro iskolačile, a tamo stoji, venki huma, pa berekum minen nisai, مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ženite se sa po dvije, sa po tri, sa po četiri. Ako se bojite da nećete pravedni biti, eto vam jedne, to je bolje da znate. Pa kaže, nisam ome razmišljala, pa živa bila potanko čitaj Kur'an i Sunnet i nemoj me zavaravati tom izjavom kako ti prihvataš Kur'an i Sunnet, a kada dođemo na Mejdan, onda vidimo da tu minune bi bal bil kitabi o tekfurune bi bal, što je bila osobina Benu Israiva, da su jedan dio knjige uzimali, a drugi dio knjige odbacivali. Pa je rekla nakon toga, porazmislit ću ja o Kur'anu i sunnetu. I zato čovjek ne smije da iz Kur'ana išta izostavlja. Sam Kur'an se mora prihvatiti i po njemu se mora živjeti, jer u Kur'anu nema sumnje ti može sumnjati, ali Kur'an nije sumnja i ti ćeš biti mu'min kada budeš mutakija, kada budeš bogobojazan. A kako ćeš znati da si bogobojazan? Pa evo sura Alif Lamim ti sama odgovara. Alladine yu'minune bil ghaib. To su oni bogobojazni koji vjeruju u ghaib, koji vjeruju ono što je nevidljivo. To su mu takije koji su znači davno davno shvatili lekciju ko je Allah, šta su meleki, šta je sudnji dan, šta je džehennem, šta je džennem, šta je sira čuprija i onda rekli Allahumme dja'alna minel mutaqin, rekli gospodaru, daj da budemo od bogobojazni. Na četvrtoj stranici uzvišenog Kur'ana kaže Allah te bareke wa ta'ala dva puta obraća se ponovo ljudima jer čovjek koji je stvoren od krvi i mesa, koji je sastavljen od krvi i mesa, on ima strahove, samo se pravi nekada je da je hrabar. Pokušava da bude supermen, a boji se dunjaluške vatre, koja je 69 puta blaža od džehendemske. Boji se groma, bježi negdje gdje nema uzemljenja, podrvo neku. Boji se poplave, boji se i aviona i kamiona. A šta je onda sa džehennemom? I zato Allah te bareke u ta'ala posjeća čovjeka koji ne može da ustvrdi da je sam sebe stvorio. Mora na nekoga prebaciti da je od majmuna došao. Znači, majmun ga je sklepao, a ne može čovjek kazati da je sam sebe stvorio. A i ova druga teorija je, i majmun je ne bi prihvatili, a kamoli ljudi. Kaže Allah, te bareke u ta'ala, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون او لودي او لودي obožavajte vaše gospodara koji vas je stvorio. Ne možete to osporiti nikako. I stvorio on je prije vas. La'allakum tetakun. Šta je cilj stvaranja? Cilj stvaranja je da čovjek bude normalan. A kada će čovjek biti normalan? Onda kada bude bogobojazan. U protivnom je gori od noja. La hawla wa la kuvata illa billah. Wa in kuntum fi rajbi mimma nazzalna ala abdina. Fa'tu bi suratin min mihli. Wad'u šu'adaeku min duni Allahi in kuntum sadiqin. Ako budete nešto sumnjali o pogledu onoga što smo mi objavili svome robu, fe bi surati min mišli, Pa daj vi nešto odradite, objavite vi nešto. Vodruhu šuhedajekum min duni lahim kuntum sadiqin. Sakupite svoje stručnjake i pokušajte vi nešto objaviti ako istinu govorite. Fe illem tefa'alu, walem tefa'alu, fattaku nara leti vakuduha nasu ul hijjara, uiddet lil muttaqin, uiddet lil kafirin. Ne možete to nikako, ne možete se džaba zamarati, Fa in lem tef'alu, ako vi to pokušate, u lem tef'alu i nećete moći pokušati nikada, fattakun nara leti, i bojte se vatre, wa kuduha nasu ul hijjale, čije će osnovno gorivo biti. I ovo je, draga moja, znači, poseban ibrat u Kur'anu. Da će osnovno gorivo za džehennem ljudi i kamenje biti. Masnoća treba. I kamenje. Pa kad to onda dođe do eksplozije i kad to se uspali i kada se Čehennem uspali, pa Kur'an kaže i kada se mora vatrom napune. Od, znači to goriva ljudskog besa i kamena gorit će mora, draga moja braćo. A šta je onda sa tebom, o miskinu, koji često misliš da je Čehennem samo onako iluzija da to nije stvarnost. A i onaj koji vjeruje mora svoje vjerovanje svaki dan jačati da bi došao do ove pozicije, da bi bio bogobojazan. Jer ko se bude bojao vatre, on se boji Allaha tebareke wa ta'ala. Ko se bude bojao Allaha tebareke wa ta'ala, On se boji džehennemske vatre. A znate li, draga moja braća, šta je dunjalučka vatra za džehennemsku? Allaha mi je sladove za džehennemsku vatru. Sladoled! 69 puta goča i žešća. Kažu u Zenici u Željezari da je čovjek pao sa neki 30-40 metara. U zraku se je istopio. Od te usjale dunjalučke vatre. A šta onda mislite džehennem Allahumma inna na'ubu bike min adabin nar wa adabi džehennem. Gospodaru, tebi se utječemo od žestoke kazne i žestoke vatre u džehennemu. Dalje kaže Allah te barake wa ta'ala وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ I bojte se dana. Opet takvaluk. Bojte se dana kada neće niko nikome moći nešto od koristi biti. I niko se ni za koga neće moći zauzimati. Nijel koga se toga dana neće tražiti, e, ti Boga ti ovo nešto riješi, presudi. I niko toga dana nikome neće moći pomoći. Dalje kaže Allah tabareke wa ta'ala na desetoj stranici, opet na dva mjesta Allah dželle šanuhu, spominje takvaluk, pa pripremite svoje uši i osvježite svoja srca da bi govor Allaha tabareke wa ta'ala direktno djelovao na vas. Wa idna hadna mi taqakum, wa rafana faukakum upure, hudu ma atajnakum fi kuvatin, vodkunu ma fihi la'allakum, tatfekun. I kada smo zavjetovanje od vas uzeli i brdo tur iznad vas podigli, svjesno prihvatite ono što smo dali da vam dođe u našoj knjizi jasnoj. Da biste bogobojazni bili. Allah te barake mu ta'ala priprema Benu Israil. Neće Allah Đelešanu da ljudi budu majmuni. Jer Allah kada je rekao ljudima da budu majmuni, ostao je majmun prezren do kijameta. I rekao u akunu kredatel hasi in. Nakon ovoga Nakon ove opomene, o ljudi, budite bogobojazni. O ljudi, nemojte izazivati Allaha tebareke wa ta'ala. Ne možete vi Allahu nauditi. Ne možete sa Allahom ratovati. Ostavite se kamate, ostavite se griješenja. Činite dobro, naređivajte dobro, odlačajte od zla. Ali beno Israel ko beno Israel. Hoće zlatno tele. Hoće da prko se Allahu dželnešanu. Prije toga kažu, o Musa, Nećemo mi više saburat na ovoj jednoj te istoj hrani. Ne vjerujemo više samo liječi. Moli svoga Boga kako ružno se obraćaju prema poslaniku i prema gospodaru našeg poslanika i gospodaru njihovom. Ne kažu moli naše gospodara. Udu rabbek. Moli svoga gospodara. Pa Allah te bareke o ta'ala sabura sa njima pa im daje nove šanse. Nemojte iznemiriti zavijete. Nemojte ogovoriti ovoj knjizi da ovoj knjizi ima prigovora. Budite pod ugovorom. Mi smo uzeli ugovor sa vama, smo potpisali. I zbog toga smo vas sačuvali od tura tog velikog brda da se ne sluči na vas. Ali džaba je... Ljudima koji nemaju bogobojaznost, džaba im prijetiš Allahovim kaznama. Nego se mora onda desiti Allahova kazna i nakon toga su zaista bili pretvoreni, pretvoreni u majmune. I nije to bilo dovoljno, što ćemo kasnije vidjeti, opet su krenuli u rastravu sa Allahom, te tebareke wa ta'ala, pa znate slučaj krave. Opet kažu, o Musa, Ja Musa, te tehidu na huzuva. O Musa, jel ti to sa nama šalu zbijaš? Kakva ta krava treba da bude? Pa kakve boje treba da bude? Neće da se pokore Allahu te bareke wa ta'ala, nego izazivaju Allaha dželle šanuhu i vređaju direktno i indirektno i Allaha dželle šanuhu i njegove poslanike, pa nakon toga dolazi kazna od Allaha te bareke wa ta'ala. Faj'alna nekale lima bejne jedejha وما خلفها وموعظة للمتقين kaže i savremenicima i pokoljenjima njihovima smo učinili opomenom i poukom da se Allaha te bareke wa ta'ala boje. Upozorili smo ih, nemojte to raditi, budite bogobojazni, nemojte izazivati Allaha te bareke wa ta'ala, pa vam se neće dešavati ono što Allah te barek u tala samo kaže kun fe je kun, budi i ono bude. Molimo Allaha te barek u tala da budemo bogobojasni i da ne budemo oholi u pogledu objave i u pogledu sljeđena poslanika sallallahu alaihi ve selleme. A kunu kao hada ostavila li u lekom ve stavfiruhu innehu huva gafuru rahimu. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين gospodaru naš, daj da budemo od bogobojasni. Na 16. strani, 103. ajetu Allah te barake wa ta'ala ponovo spominje takvaluk. Pa kaže, ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون A da kaže oni vjeruju i da se Allaha boje, to bi bilo najbolje da oni znaju. Nakon toga što Allah te bareke o ta'ala opisuje slučaj Haruta i Marut, dvojice meleka koji su bili iskušani po najispravnije mišljenju Allahu ta'ala alam i osuđivanje od strane Allaha te bareke u ta'ala da je bavljenjem sihrom, da je to kufr. Oma kefara Suleimanu, walakinne šejatine kefaru, juallimuna nase sihr. Nije postao nevijenik Suleiman a.s. taj veliki car Islama i taj veliki poslanik, najveći bogata svi vremena, on nije postao nevjenik, nego su nevjenici postali šeitani, koji su ljude učili sihru. Pa nakon čitavog tog događaja, kaže Allah Đelešanu, obraća se svima, pa kaže leu annehum amenu, وَاتَّقَوْ لَمَدُبَتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ A da su oni vjerovali, bogobojazni bili, to bi im najbolje bilo. To bi im najbolje bilo od Allaha Đelešanuhu da oni, da oni znaju. Dalje Allah te barek evo dala na 19. stranici sura Al-Baqara 128. ajetu kaže Jalla wa ala وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Sličan ajet koji smo malo prije spomenuli gdje Allah te bareke wa ta'ala ponovo posjeća na sudnji dan. Draga moja braćo, kada god Allah Đelešanu u Koranu to ćete primijetiti. govori o sudnjem danu, nigdje nema tepanja, što bi mi kazali. Allah kada govori kad se to završi o džennetu, osjetimo mi koji ne razumijemo arapski jezik, da su to neke ljepote. Džennatin adn, teđri min tahti el anhav, halidine fiha, neka ljepota, ljepotice i ljepota. Ali kada Allah Đelešanu govori o sudnjeme danu, vidjet ćemo da je tada poseban, znači, posebna retorika, poseban vid Allah Đevlešan uzima u obzir, jer to je strašan dan. Na dan kada će se prepasti poslanici, kada će majka, trudna žena, pobasti svoj plod, kada će ljudi izgledati pijani, a oni nisu pijani, nego je Allahova kazna žestoka. stoka kada će malo dijete koje grijeha nema u sekundi postati potpuno bijelo, sjediti od tegove toga dana i zato kada su pitali poslanika i seratu o seram nešto si nam osjedio o Allaho poslaniće pa nije rekao nema se šta ćeš ova recesija ne mere se, ne mere se nego je rekao osjedila nas sura Hud i njene sestre i amete sa elun i da šem su kuvire a sve ove sure sve ove sure puno puno govore o sudnjime dani i strahotama sudnjega dana pa zbog toga kada Allah Želešanu kaže bojte se dana kada niko nikome od pomoći neće biti pa sin Isa alaih salatu wasalam sin Marjemin će reći, majko moja, daj mi samo jedno dobro djelo, reće sine moj, kamo sreći da u takav rizik smije ući. Niko, ni za koga neće pitati, ljudi će biti goli, bosi i neođerešeni, pa kaže Aisha, naša majka, rabi Allahu ta'ala anha, o Allahu, poslaniće, pa za se neće zagledati jedne u druge. Na dunjaluku, čovjeku namazom odu pogledi na haram, da Allah sačuva, a kamoli, u, u slučaju kada su pomiješani muškarci i žene, kaže o Ajša, strahota toga dana će biti puna, puno žešća od toga. Nikom neće napasti, pa na dunjavuku kada se repnjača počne pomjerati i kada se do, do pravog bola prepadneš, napadne ti tvoja draga u tom momentu, ili tvoje auto, ili tvoj novčanik, ili tvoja firma, građevinska ili ova ili ona ništa ti tada ne napada, samo ti se otvori jedan poseban dio u tvom mozgu gdje su svešteni grijesi koje nosiš stalno sa sebom. O čovječe, ti imaš septičku jamu u svom stomaku i nekoliko puta tu septičku jamu dira svojim rukama. Pa kako da se oholiš, o ti čovječe? O ti čovječe, koji kojem je naređeno se bojiš Allaha šanuhu, a ti se ostaviš Allaha, bojiš se svega drugog. I zbog toga Allah šanuhu nije džaba kazao, bojte se dana, kada niko nizakoga neće pitati i niko nikome neće biti od pomoći i niko nikome neće moći nikakvu uslugu učiniti. Tada je čovjek prepušten samo da se vrati Allahu tebareke Tebarekevo Ta'ala. Zato, draga moja braćo, cilj nam je da vazimo prvo sebi. Nemojmo tražiti etemurunan nas bil bir o tensaune anfusekum o antum tatluna alkitab efela ta'kilun Zar od drugi tražite da bogobojazni budu, da čestiti budu, a sebe zaboravljate, ovi koji knjigu čitate. I zato Allah te bareke u ta'ala u suri Al-Furqan kaže وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i daj da se bogobojazni na mene ugledaju. Znači, muslimani moraju biti svi bogobojazni, a najbogobojazni moraju biti njihovi predvodnici. I onda će umet ostati bez teksta onda će drugi umeti ulaziti fi dinillahi afuađa u Allahove skupine, kao što su došli rimljani, da traže to pobožno gomera u Medini i sa ovim ćemo primjerom završiti. Pa su pitali gdje je vaš predsjednik. Nisu primijetili jednu palaču, predsjedničku, pa su kontali da ono pod zemljom negdje ima ili podmornicu ili nekakvo podzemlje. Pa su rekli ljudi, malo oko džamije prohodajte pod hladom palmi, naćete vi predsjednika ove države. Kontaju, ovo se neko šali na naš račun, vide da smo mi nevjernici, a njima je naređeno da nas stisnu usput, da nam ne daju prostora da lagano hodamo, a kamo li da sa nama lijepo razgovaraju. Ali šta ćeš, uvijek kada je neko jak, drugi mora biti ponižen. Danas su muslimani poniženi, a oni koji se ne znaju oprati po, pored male ili velike nušte, oni su kobajagi ponosni i oni nam danas sude i mi njima dajemo džiziju i mi smo poniženi, a imamo knjigu vodilju koja treba da izvede sve ummete na pravi put Allahom te barek evo tada dozvolom. Pa su zatekli čovjeka koji pravi od gline, tanjire i čupove. Pa je neko rekao, to je predsjednik ove države. Rekli su, ovo je druga zeza ovo je druga patka. Međutim, kada su vidjeli nakon toga dok su se još raspitivali, ta isti čovjek umorio se od posla. Došlo vakat da je Kajluna nastupila posle podnje namaza, pa je legao omen i odmah zaspao. Danas ljudi kada legnu, trebaju im mnoga tehnička sredstva da zaspu. Trebaju im razne doze droge da zaspu. Nekada ne mogu i uspavati. Mogu bika sa nekcijom uspavati, ali čovjeka nikako. Pa su se začudili kako taj presjednik države tako brzo zaspa. Pa su došli i prilazeći njemu kažu inneke adilt fa aminte fa nimt. Zaista si ti pravilan čovjek. Čim te niko ne čuva, Ti si toliku pravdu podijelio da niko nije ljut na tebe, pa si zbog toga siguran, pa ti je onda lako i ravno sve domora i mogao si lagano zaspati. Ali je Omer, draga moja braća, bio bogobojazan čovjek. Samo je čuo ajet. Veki čovjek pute vuči. vo inne dine la vapja, zaista će se sudnji dan desiti, odmah je pa u nesvijest. Danas mi ljudima čitav Kur'an objasnimo I, I sebi i drugima. I onda na kraju kažemo, evo ovo sad treba sve naplatiti. Ovo treba lijepo unočiti. A oni kažu šta ćeš? Ovo je teorija, slušaj šta hođa kaže, ali nemoj raditi šta hođa radi. La haule wa la kuvata illa billah.